la franca filmo Manon de Sours, tio estas Manon de la Fontui. Celante varigi la agadon de nia esperanta clubo per amusai cae lingvo clerigai rencontigioi, Franz de amideanino, Samideanino cae mi organizis la proiectiadon de la franca filmo Jean de Floret, en la originala lingvo, cae de ni giuste tiu cele subtitolita en esperanto. Mal longa presentado de la filmo vi povas specti per la iena ligilo. Sam maniere ni presentas la daurigan filmon Manon de Surs, tio estas Manon de la Fonto. Ni clopodis doni la eblezzon al ciu nivela esperantisto Compreni chi eleble plei multe la dialogojn per legado de la subtitoloj, sen perdi la ĝuadon de la filmo. Tiu cele, krom antaŭaj klarigoj de la nekutimaj vortoi, ni dum la dialogoi mal rapidigas la filmon gis sesdek procentoj de la normala rapidezzo. la intrigo de la unua filmo Jean de Floret disvolvigas en malgranda villaggio en Provenzo, suda orienta Franzuio, ne longe post la unua mond milito. Du locai camparanoi la magliuna César, nomata Pape, ca ilia nevo Ugolén, nomata Galinette, estas la lasta i membro i de potenza kai camparana dinastio la familio suberan ili complotas por trompe forpeli jan giban ex urbanon lia jus eredita bieno Gis quiam li accidente mortas, cai ili per pan pezzo al proprigas al sila bienun la vidvino de la mortinto exa o per cantistino forlassas la regionum cae ilia ocia raja filino manon restas por vivi cenai barino apud la villaggio. En la dauriga filmo Manon de la Fontoi la racconto recomenzas dec iaro in poste, ciam Manon iam estas de cocia raja quancam ciclo podis eviti la contacton cun la villagianoi, onis cias che si estas belega knabino. Pape volas che lia nevo ugolen balda ezigiu porche fin fine estu lau i heredantoi de la granda e ricciagioi de la familio suberan. Ciasante tra la montetoi, hazarde ugolen vidas manon nuda, dum si sin banas en flaco de pluva aquo. Li fulme cae frenese enamigas al si, cae dum multai horoi li cace post sequas cae spionas sin tra la montetoi, dum si pastas sian gregon. Pape ex ciinta che Ugolen enamigis al Manon, varme consilas alli amindumisin, montrante per belega chas costumo, quiom ricia li estas. Sed, quiam Ugolen declaras sian amon al Manon, si nausigas, tutte ne parolas, cae fugas tra la montetui, vane post sequita de li el hazarda conversazio inter du villagianoi, ma non malcovras che Papé cae Ugolen casce stopis la fonton en la bieno de sia patro, cae che la villagianoi, ciui siis pri la fonto, tutte ne rivelis tion alli. Tio causis unue multe da suferoi al sia patro Jan, cae poste, malrecte, lian morton la ocaso por vengi venas quiam manon azarde malcovras en cascita caverno la subteran rivereton quiu provisa sacvon cae alla fonto de Ugolen cae alla acvo basseno de la villaggio. Si stopas gin hermetice, tiel causante teruran subitan mancon de acvo al ciui villagianui la pastro dum sia predico aludas aliu crimulo quiu u culpas pri la dia puno de la sequigado de la fontui o case de publica cumveno, ma non accusa su gollen pape pri la stopado de la fonto de sia patro antau de chiaroi pape mal tranquille clopodas pruvi la sen culpezon sian cae de sia nevo. Sed sin presentas vida attestanto, confirmante la pravetson de la accuso. Ugolen publice cae despere declaras sian amon al manon, cae la desiron compensi sian yaman mal bonfaron per geezigio ma non malame ca indigne forgetas lian proponon. Ugolen sin dumas ie arbo, cae lia mem mortigo grave deprimas la maliunan Cesar. Ma non, helpe de la iuna instruisto de la villaggio, liberigas la subteran rivereton, cae la aquo de nove atingas la villaggian fontanon giuste ciam la pastro cae la villagianoi procesie pregias circa ugi, ma non et zinigias cum la instruisto. Delfin Malnova con Atulino de Cesar revenas alla villaggio cae racontas alli che Floret, lia amantino, ciam mili estis iunai, scribis alli, tiam soldato en Africo, informante che li gravedigis shin. Li ne respondis, char tia letero ne niam atingis lin. Tiam floret, ne successante aborti, forlassis la villagion ca e zinigis ala forgisto de malproxima villagio. La infano nascigis vivanta sed gibulo. Cesar, abrupte ec conscias che li mem causis la morton de sia filo, cae che manon estas lia nepino. Gis funde dispremita, li ne plu volas vivi. Post la sinte leteron, cie li confesas cion al manon, cae nomas sin universal heredanto de la tuta ricciagio, Cesar nature dum dorme forpassas. En la alcrocita filmeto vi povas spekti mallongan presentadon de la filmo, ma non de la fontoi.